Din cer coboară, duc preasfinte, căci noi din suflete dorim. Aprinde focul tău în inim, ca plin de dragoste să fim. Revarsă acum asupra noastră, o Duhule mângâietor lumina ta dumnezeiască și harul tău întăritor.